student i Dobro večer, eh, dragi slušalci Radio Sove i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Studenta i Pol. Večeras je sa nama internet senzacija i kreatorica Instagram profila koja nas eh, svakodnevno nasmijava, eh, Mirine Babuške. To je Mirna Savić, studentica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Mina, dobro večer i dobro nam došla. Ćao, dobro večer svima. Evo Mirna Babuške postoje tek samo nekoliko mjeseci, a već su postigle velik uspjeh i prepoznatost. Jesi li očekivala ovo sve ili možda nadala se ovakvom e, responsu publike? Pa naravno kad neko e, kreće u neki svoj projekt da se nada da će možda to jednog dana biti nešto uspješno, međutim e, te nade su bile stvarno svedene na minimum, a babuške postoje od samog kraja 11. mjeseca, tako da je to niti nekoliko mjeseci i ovaj odaziv e, više od 4000 ljudi, e, totalno sam šokirana, ugodno naravno i, svaka nova osoba koja dođe na profil me još više razveseli. Evo, hoćeš e, objasniti možda u kratkim crtama tko su zapravo mirnine babuške i kako su nastale? A Mirine babuške su e, u principu više likova, sve ih glumim ja, stojim iza, e, ispred mobitela i skrivam se iza određenog e, Snapchat filtera. to su kratki videi od minutu koliko mi Instagram dopušta i sastoje se od hajmo reći satirične e, obrane e, od, e, od svakidašnjih problema koje nas okružuju i nekakvih ljudskih osobina koje nas sve zajedno frustriraju. Onda u tome crpiš inspiraciju za likove ili neki ovako nastanu samo iz tvoje mašte, iz možda ovako nekih, nečeg što izmaštaš? Pa svi su, svi su u principu izmišljeni, kako su svi likovi jako sve naglašeni, ne poznajemo niti jednu osobu, ja se nadam niko od nas koja je e, ista kao recimo Kika Kristina Nokti privatno koja je djevojka koja radi recimo nokte na crno doma e, u svakoj drugoj riječi je e, i ne poznaje apsolutno nikakve etične moralne standarde životne sad da će se baš potresiti da je neka babuška kompletno istinita neće, ali e, njihove izjave su definitivno inspirirane onima što vidim i u medijima i što čujem pa čak i od nekih svojih prijatelja. Gdje snimaš babuške? U svom stanu ili si se recimo i usudila negdje još izaći? Možda snimiti ih u trgovini ili na parkiralištu? Pa znala sam snimati i vani, najčešće stvarno snimam u svom stanu jer je najtiše, isto kao što sad se i trudim isto pričajući s vama, ne raditi neku pretjeranu buku naokolo, da me bolje čujete, Isto stvar se događa i kad snimam babuške. Obzirom da snimam sa mobitelom sve onako gerilski i na divlje, ali kad me uhvati inspiracija vani, onda čak eto u dućanu stanem pa, pa odradim tu svoju um, tih svojih pola minute totalne ludosti i onda ljudi prolaze oko mene i mislite kao what the fuck ne znam smijem reći tu riječ na radi, ali nema veze, svi smo studenti. Tako je, nema, e, smije se, smije sve kod nas, <laughs> samo, samo jako, samo ludo. E, evo kad smo se već dotaknuli Kristina Kike e, Nokti privatno, je li ona najpopularni lik i imaš li ti svoj najdraži lik? Pa ja mislim da je Kiki Kristina najpopularniji lik. Ona je, kako su babuške u principu izrugivanje tim eh, svakakvim tipovima ljudskih ličnosti, mislim da se svi najviše volimo eh, smijati takvoj curi koja je totalni ekstrem, koja je eh, gluplji od bilo koga koga znaš. Tako da E, ne dovodi u pitanje nići konkretno ponos. A odmah nakon toga je prva gospođa Hrvatske, koja je meni dugo bila favorit, sad se više stvarno ne mogu odlučiti. Prva gospođa je opet jedan totalno drugačiji ekstrem, to je moj način borbe protiv zagrebačkog elitizma koji je užasno ja, kao neko ko odrasta u Zagrebu, stvarno mogu reći da Zagreb misli da je apsolutni centar svijeta. E, centar Hrvatske je, to su se već e, dobrano su se pobrinuli, ali ja mislim da ćete se vi u Rijeci složiti da to stvarno ne bi trebalo tako biti. Nema razloga. Apsolutno e, se slažemo sa tobom. Voljela bi se još dotaknuti likova, a to je da se krenula polako sad i ubacivati i muške likove. Ispočetka su to bili samo Lošvic Merkat i Lošvic Majmun, međutim sad se pojavio jedan novi lik, a to je a to, to je to je udlu lik Kvarta. Naime, to je nekakav buški pandan ovoj Kiki Kristini. E, dečko, tipičan zagrebački dečko iz e, kvarta koji e, jedino o čemu razmišlja u slobodno vrijeme i u uh, zaposleno vrijeme pošto nema posao je nogomet piva, dečki vutra uči svog sina istim tim postulatima života E, ima jako šovinističke, seksističke stavove spram žena. Onako onaj klasičan frajer koji ćeš izbjegavati u tramvaju jer bazi na alkohol. Eto, takav je moj prvi e, pravi muški lik. Ne zato što smatram da su muškarci po defaultu takvi, nego zato što me takvi pone više smetaju. Evo, meni se recimo osobno e, taj zadnji lik e, sviđa, možda čak malo i više od Kristine Kike, ali tu su negdje, tu su mi ponegdje e, favoriti njih dvoje. <laughs> Volila bi te pitati još koliko su babuške ovisne o Snapchatu, koliko znači ti ovisiš, ovisiš o filterima na Snapu, budući dakle da zapravo sve likove radiš preko tih filtera? Pa u principu sam jako ovisna. Ovisna sam u toliko koliko se ljudi zaljube u nekog lika. Ja bi mogla određenog lika mijenjati kako Snapchat se da daje nove filtere, ja bi mu mogla nadjenuti novi, novi filter, novo lice. Međutim, ljudi se vežu točno za određeni oblik lista, za e, taj voice filter, glasovni filter koji Snapchat daje i onda se nađemo u situaciji da taj filter nestane, na primjer, jer oni ih rangiraju po popularnosti i onda ih samo mhm. brišu, jel, na dnevnoj bazi I onda, eto, imam problema, a nemam kako to njima objasniti jer e, sada ja sad kao neka cura od 25 godina iz male Hrvatske im kažem pa slušajte ja vam imam taj profil na Instagramu pa to je prva gospođa pa dajte vi to meni vratite to mi neće Da, na primjer, e, baš sam primijetila, jedno vrijeme nije bilo tužna mirne, sad je opet tužna mirna se vratila na profil, e, to je bio razlog isto zbog Snapchat filtera ako se ne varam. da, do doduše tužno mirno sam odlučila mijenjati različite filtere, pošto mi je najbitnije da izgleda onako malo tužno i depresivno. Ali ovi, i, Kristina je recimo jako popularan filter, to vam je onaj sa velikim očima, jako malim nosom i ogromnim e, ustima s kojima možete blebetati i ogovarati. Mislim da je taj ono najčešće na Snapchatu općenito i taj nikad ne miču, ali ovo ostalo je stvarno e, da i svako malo kad otvorim onda se nadam da mi nije nestalo nešto. E, ja se nadam da e, ukoliko e, sad tvoj profil mi se nadamo do kraja ove godine bude na nekih sto tisuća pratitelja da onda bi jedno o, pismo Snapchatu moglo ovaj, upaliti pa da barem tebi daju da ih koristiš neograničeno. Ja, to bi bilo super. Čak su imali prije godinu Danas se kao kratko neku opciju da možeš kupiti filter i onda ga imaš zauvijek ali kasno sam se sjetila. Ali šteta, ali nadam se da, da će e, sa tvojom popularnošću onda ovaj, se ta mogućnosti otvoriti. E, bilo je govora o babuškama i na youtube ali e, ti se još uvijek strogo držiš Instagrama. Hoće li se ipak jednom babuške preseliti na tu drugu platformu? Pa meni ljudi samo sugeriraju da se preselim na YouTube, a, glavna premisa im je moći zarađivati neke novce, što nije nikako loša stvar, jel tako? obzirom da, mislim, ja se stvarno ne razumijem u YouTube i malo sam ovako tehnološki, što se ne bi rekla obzirom da sam u tom digitalnom svijetu sad kreten, ali da, neki moji videi imaju po 7-8 tisuća view pa možda bi nešto od toga i mogla dobiti. Ovo ostalo stvarno me zapravo i ne privlači, mislim da je Instagram u Hrvatskoj još neotkrivena platforma. Prošle godine je recimo poduplao se broj korisnika koji je još malen e, nasram standarda u svijetu i puno toga se može na Instagramu, jako mi se sviđa ta neka interaktivnost, pa ćemo vidjeti. Znam da se dosta ljudi pribacuje na YouTube, možda eto ja baš odlučim ostati na Instagramu jer sam jako strašno posebna i specifična. Sada ćemo kratko predahnuti uz mirninu glazbenu želju Davida Bovija, pa uživajte. Nakon ove kratke i slatke pauze vraćamo se babuškama. E, vidiš li se u budućnosti kao komičarka e, da možda nastupaš, e, kreneš nastupati po nekim e, klubovima ili onako, kako bi to rekla, po nekim bircevima ili ipak bi sve ostavila na ovako platformi baš? Razmišljala sam i, i, i intenzivno razmišljam o tome da krenem u live, iako me to jako plaši jer da, po, treba određena e, doza hrabrosti da ti snimiš nešto i onda to objaviš, pogotovo kad se radi o tisućama ljudi koji će to vidjeti. Međutim, ti si svejedno u tom trenutku e, doma i možeš to jako precizno isplanirati onako da se baš tebi sviđa. Kad si ti uživo, to je taj trenutak, ti si ono, e, ili make it ili break it. Tako da malo me strah svega toga, ali voljela bi probati, bar da vidim da on ide. E pa možeš nam reći je li ti humor onda od uvijek u genima ili ti je to nekako nastalo s vremenom si se opustila i tako počela, pa eto tako i snimat preko, preko ovaj, e, filtera i, sa, i objavljivati na društvenim mrežama? Ma mislim da je od uvijek. Pa postoje ti neki ljudi, ne znam da li su ti takva, ali jednostavno u svakoj ekipi postoji barem jedna ili dvije osobe koje se e, cijelo vrijeme, koje cijelo vrijeme zbijaju šale, bio to nekakav obrambeni mehanizam ili jednostavno način razmišljanja. Ja sad više stvarno ne znam e, u svom slučaju gdje je granica između to dvoje jer se znam smijat i radit e, fore iz stvari iz stvarno ne bi trebala. Tako da vjerojatno je nekakav automatizam već sada. A babuške su samo, ajmo reći, sistematizacija tog mog humora koja, koja funkcionira. Za sad bar funkcionira. Ali ti se ne baviš samo babuškama, pišeš još i blog koji se zove Onaj dobar bro, blog. E, I koliko se onda sad blog e, sadržajno razlikuje od babuški? Ah, a, blog se 100% razlikuje od babuške, osim sa svojim zadnjim postom gdje sam onako malo sarkastična, babuške su u principu, glavna, glavni njihov ton su, su sarkazam i cinizam. sa blogom sam pokušala biti puno više otvorena i dati puno, puno veći, puno širi uvid u tu, tu neku drugu sferu moje mašte koja nije isključivo i samo humoristična. E, obzirom da se bavim pisanjem od kad znam za sebe, studiram novinarstvo kao nekakav omaž prema, prema toj svojoj ljubavi pisanja. Međutim, u zadnje vrijeme e, sve češće, iako sam rekla da to ne želim raditi, e, neke životne situacije i, i isto tako ono neka životna pitanja me ponukaju da napišem priču koja nije samo iz moje mašte, nego koja je više društvena kritika. Pa se sad borim da li da krenem u tom smjeru ili ne. Eto, toliko o tome, ali definitivno pozivam sve da dođu dođu na onaj dobar blog, e, obzirom da sam se evo, očito jako potrudila oko imena. E, koliko te e, fakultet oblikovao? Možeš li reći možda da je neke tvoje stavove i razmišljanja onda u svijetu, budući da tako ovaj, e, promišljaš sve životne situacije ili misliš da on baš nije imao nikakvog utjecaja, s obzirom da si novinarske struke pa si onda u, u tome? jako, jako, jako, jako velik utjecaj ima fakultet na mene, ne zbog toga što mogu reći da su mi određeni kolegi, e, neki ispiti, neka određena pitanja, ne, neka određena knjiga, literatura promijenili per se, međutim kao neko koji je u društvenim znanostima dobila sam i mislim da svi koji smo u društvenim znanostima imamo obligaciju imati puno širi spektar znanja nego nešto što je u malo zatvorenijem fahu i zato mi je žao kad vidim da se e, ljudi koji imaju e, diplome iz društvene znanosti e, na neki način u akademskoj zajednici jer e, zaista ono što sam ja imala prilike vidjeti i, i, i u doticaju sa mojim kolegama i sa profesorima apsolutno si uključen u e, sve moguće sfere i znanosti i kulture i društva u kojoj možeš biti da bi recimo na kraju dana e, bio dobar novinar i to je nešto što mogu zahvaliti fakultetu političkih znanosti ovdje kod nas, iako nekad nije na dobrom glasu, ali stvarno se može jako puno toga izvući, naravno to ona klasična priča, izvučiš iz nečega što, što se ti sam potrudiš izvući, ali eto ja sam se potrudila i nije mi žao. Koliko te onda u pisanju tih novinarskih priča koje moraju recimo biti e, prilično objektivne, koliko te ta tvoja e, subjektivnost i, i ta emotivnost i kako lijepo pišeš i ostalo i koliko te to ograničavalo u pisanju objektivnih članaka? E, pa mi smo na fakultetu još od prve godine odustali od, e, od te nekakve objektivnosti, obzirom da e, svi živimo u medijatiziranom svijetu, koristimo medije, čak i, i, i naravno ljudi koji, koji se ne bave pobliže novinarstvom znaju kako novinarstvo danas funkcionira. E, osoba ne može biti objektivna, pogotovo ako se da u priču, ako, ako puno istražuje, ako je stalo da nekakve priče, do nekog članka, uvijek si ti na neki način subjektivan. Pričaš iz, pričaš svoje osobne perspektive, ako ništa drugo. A osim toga je danas novinarstvo jako, jako, jako e, e, interpretativno sa onim naslovima tipa slomila je internet. Evo što smo e, zaključili o njoj. Dakle, cijelo vrijeme ti se nekako sugerira kako bi se trebalo osjećati. Svaki put je naravno trebaš biti šokiran, trebaš se rasplakat. E, nije novinarstvo ono što je nekad bilo. Tako da ne mogu reći da je mene moja maštovitost ikad blokirala u, u tome. Da pače, mislim da danas e, novinari koji imaju što jaču maštu i što su slikoviti u, u svom pisanju da će možda i bolje prolaziti. Evo da se vratimo onda e, na, na tebe i s obzirom da se sad e, uskoro i završavaš fakultet, jesam dobro rekla? Da, jako skoro. Koje su ti onda želje za budućnost? Vidiš li se onda ostati u toj struci ili ćeš i dalje isprobavati druge stvari, budući da si bila i vodila si emisiju na HRT-u i radila si i na dva radija, e, hoćeš li onda ići u tim sferama ili bi se voljela, ako bude prilike, e, samo zadržati na blogu i na babuškama, ali da zarađuješ od toga naravno. Joj, da. E, zapravo bi voljela zarađivati ono kako god negdje sjednem u kafić, snimim nekakav video, napravim neku sliku, samo da mi, da mi samo plaćaju za sve to što <laughs> radim. To bi bilo fantastično i da ne moram ništa konkretno raditi. Međutim, to nije realnost u kojoj se ja nalazim sad. E, tako da ću nakon diplome definitivno uh, posao. E, obzirom da već imam iskustva u, u struci, ponajviše u struci radija, mislim da ću se skratiti na tome. Radio je meni prekrasan, prekrasan medij. Toliko je topao, toliko je e, aktualan, e, tako ti je blizu, e, stvarno je ono najbolji, tvoj najbolji prijatelj među medijima, ja ga tako gledam i eto zato mi je drago da sad imam priliku i, i ja isto ovako pričat kroz njega. Pa, pa me eto, čekamo ja mislim radio u budućnosti, a babuške i blog ostaju to, to sigurno, malo ću se morati potruditi e, svoje slobodno vrijeme davat na to, ali jednog dana će se valjda isplatiti. Možda vas sve fino odvedem na piće. To bi bilo jako dobro. <laughs> E, za, evo za kraj, e, gdje da sve možemo pronaći, reci našim slušateljima. Ovako, mirne babuške na Instagramu, neki kažu babuške, babuške su. Potražite, ako nemate Instagram isto možete googlat, možete naći, znam dosta ljudi koji nemaju tu aplikaciju uopće pa eto bace oko. Onaj dobar blog je na mirnasavić.com, zakupila sam domenu, sad je samo moja, ne možete mi ništa. I na blog je istom, Eto, a osim toga možda ćete me moći slušati, eto nadamo se na nekom radiju u budućnosti, a ako me negdje sretnete, javite mi se, pogotovo u Rijeci, bit će mi drago. Odlično, Mirna, mi se nadamo da ćeš nam onda uskoro doći e, u Rijeku, da ćemo popiti kavu i da ćeš nam onda gostovati jednom i uživo. Ja, vrlo, vrlo rado, meni je Rijeka fantastičan grad i E, dugo sam razmišljala o tome da barem eto, godinu dana provedem živeći u Rijeci, tako da ako imate e, nešto protiv toga, <laughs> ovaj, onda ćemo imati probleme, jer ja vam dolazim. Odlično, evo jako se veselimo i veselimo se da, nadamo se, da kad onda budeš došla da će mirne Mirine babuške brojat e, više od 100.000 pratitelja. I ja isto. Hvala ti Majo. Hvala tebi Mirna i vidimo se. Vidimo se i čujemo se. Ćao. Ćao. Hvala Mirni na intervju iz dalekog Zagreba, a vi dragi slušatelji ostanite uz Radio Sovu. Student i po.